Inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im Hakika wacha Mungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao mlezi Afanaj'alul muslimina kalmujrimina ma lakum kayfa tahkumun Kwani tutawafanya waislamu kama wakosefu mna nini mnahukumu vipi am lakum kitabun fihi tadrusun au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma inna lakum fihi lama takhayyarun wa mtapata humo mnayoyapenda am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmi alqiyamati inna lakum lama tahkumun au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia salhum ayyuhum bidhalika zaim waulize ni nani miongoni mwao dhamini wa haya am lahum shurakaa falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin au washirika basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, siku utakapowekwa wazi mundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as sujud wa hum salimun, macho yao yatainama chini, fedheha itawafunika na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima. Fadharni wa man yukathibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, basi niache na wanaokadhibisha maneno haya tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua. وأملي لهم إن كيدي متين Na inawapururia muhula, hakika hila zangu ni imara. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Au unawaomba ujira na wao wanaemewa na gharama hiyo. أم عندهم الغيب فهم يكتبون Au iko kwao siri, basi wao wanaiandika fasbir hukmi rabbika la takun ka sahibil huti idh nada idh wa huwa makdhum basi ngojee hukumu ya Mola wako mlezi wala usiwe kama mmezwa na samaki aliponadi naye kazongwa laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum kama isingelimfika neema kutoka kwa Mola wake mlezi bila shaka angelitupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaqulun wa yaquluna in innahu lamajnun na waliokufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu wama huwa illa dhikrun lilalamin na hayakuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote Allahu akbar Allahu akbar Hakika wacha Mungu watapata kwa Mola wao mlezi bustani za neema safi Je, sisi tudhulumu katika hukumu yetu tuwafanye waislamu sawa na makafiri nini liliyokusibuni nyinyi vipi mnahukumia mfano wa hukumu kama hii ya dhulma Kwani mnacho kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu mnachokisoma na humo yamo hayo mnayoyapenda au kwani mnazo ahadi juu yetu zenye kutiliwa mkazo kwa viapo zenye kubaki mpaka siku ya kiyama kwamba mnayo haki ya hayo mnayojihukumia ewe Muhammad waulize washirikina ni nani dhamini wa hukumu hiyo Kwani wanao wanaoshirikiana nao na wanaofuata mwendo wao katika kauli yao hii basi na wawalete hao washirika wao ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Siku mambo yataposhtadi na yakawa magumu na wakatakiwa makafiri wasujudu kwa kuwaemea na kuwakejeli na wasiweze. Macho yao yameinama chini yamefunikwa na fedheha. Na duniani walikuwa wakitakiwa wasujudu walipokuwa wakiweza na wakakataa kusujudu. Kuwekwa wazi mundi ni kinaya ya kudhihirishwa kweli yote, siku ya kuimba kondo, siku ya kiyama. Chambilecho Said Abdallah bin Ali bin Nasir katika al-Inkishafu. Tafakari siku ya kuimba kondo ya kuaridhiwa kila kitendo pindi madhulumu atapoondo Achamba ya Rabbi na muwanaye. Ewe Muhammadi, nachilie na hao wanaoikadhibisha Qurani. Tutawajongeza kwenye adhabu kidogo kidogo kwa jiha wasiojua kuwa adhabu itatokea huko. Na itawapa muhula kwa kuyakhirisha adhabu. Hakika mipango yangu ni ya nguvu na hawezi kuporonyoka yoyote akasalimika nayo. Kwani wewe unawaomba ujira kwa kufikisha ujumbe wako na kwa hivyo wao wanaona uzito kwa gharama hiyo unayowakalifisha au kwani wao wanajua yaliyofichikana na wao wanayandika na ndiyo wanahukumu kwa hayo basi wewe subiri kwa tunavyowapa muhula na kukuakhirisha kukuletea manusura yetu juu yao wala usiwe kama Yunusi Aliemezwa na samaki, akawa na haraka na kuwaghadhibikia watu wake. Alipomnadia Mola wake mlezi, naye kaja hasira na ghadhabu, akitaka waadhibiwe kwa haraka. Laukuwa neema ya Mola wake mlezi haikumdiriki kwa kukubali toba yake, angelitupwa kutokana na tumbo la samaki ufukweni, naye akiteseka kwa kuteleza kwake. Lakini Mola wake mlezi kamteua kukikubali toba yake na akamjalia miongoni mwa watu wema. Na makafiri wangelikaribia kukutelezesha na pahala pako kwa jisho lao wanalokuangalia kwa uadui na chuki wanapoisikia Kurani wakisema hakika huyu ni mwenda wazimu na Kurani si chochote ila ni mawaidha na hikma na ukumbusho kwa walimwengu wote.